čućemo predvodnike tih nekih zajednica kako sa ponosom pričaju o svojim imamima, o svojim predvodnicima koji su za vrijeme komunizma, kada je naređeno da se skida peća i peređa, kada su ti ljudi se suprostavili i zbog toga su i umirali, bili kažnjavani, ali nisu htjeli, nisu htjeli da povuku svoje petre. Danas vidimo te ljude koji se ponose sa takvim imanima da su stali na stranu istih tih komunista. soba put vjernika. Pa vidimo kako daju različite fetve. Ako neko dođe sa bradom, imamo jednu fetvu. Ako dođe bez brade ili ako je star, onda za njega imamo drugu fetvu. Zaista je to jadno, zaista je to jadno što ljudi rade. Mnogima trn u oku. Ili kako sami oni kažu, radi ono što ti ja kažem, a nemoj raditi ono što ja radim. To su govorili braćo, to su govorili u pogrednom smislu mnogim imanima i mnogim hođama koji su prije živjeli. Koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. Ehlen wa sahlen. Ehlen wa sahlen a danas takozvani daje to sami sebi, to sami sebi daju za pravo da kažu, da kažu svojoj, svojoj braći muslimanima. Radite ono što vam mi kažemo, a nemojte raditi ono što mi radimo. Mi nismo dovoljno jaki da se držajemo suneta Allahovog poslanika, a vi to radite. Zaista je to braćo, zaista je to braćo, licemjerstvo. licemjerstvo. soba put vjernika. Staza oni za koje znamo kako su završili na ovom svijetu. Staza oni za koje znamo kako su završili na ovom svijetu. وشدو قروب أتينا يا ضيء أقمارنا Pa vidimo kako daju različite fetve. Ako neko dođe sa bradom, imamo jednu fetvu. Ako dođe bez brade ili ako je star, onda za njega imamo drugu fetvu. Zaista je to jedno, zaista je to jedno što ljudi rade. Ili kada sami oni kažu, radi ono što ti ja kažem, a nemoj raditi ono što ja radim. To su govorili braćo, to su govorili u pogrednom smislu mnogim imanima i mnogim možama koji su prije živjeli. www.portal.com Soba put, vjernik. A danas, takozvani daje to sami sebi, to sami sebi daju za pravo da kažu, da kažu svojoj, svojoj braći muslimanima. Radite ono što vam mi kažemo, a nemojte raditi ono što mi radimo. Mi nismo dovoljno jaki da se držajmo suneta Allahovog poslanika, a vi to radite. Zaista je to braćo, zaista je to braćo licemjerstvo. Thank you. وشدو طروب أتينا يا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تدور ففيك تنام الله poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da će pred sudnjem danu doći grupa ljudi koji će uzimati i čuvati ovce i bježati po brdima da bi na taj način sačuvali, sačuvali Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Danas se mnogi zavaravaju, pa kaže mi hoćemo da promijenimo, a u stvari oni sami sebe mijenjaju. Mi hoćemo da promijenimo druge, a prvo treba čovjeku da bude na pameti, da sačuva sebe, da sačuva svoj iman, da sačuva svoj sunet, da sačuva svoju porodicu.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 Na prvom mjestu cijeljena i poštovana braćo, oporučujem sebi i vama da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja ju hrlazina amenu takullaha haqqa tuqati wa la temutune illa man tu muslimun ovi koji vjerujete Bojite se Allaha istim svom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Ili bolje rečeno, nemojte umirati osim kao muslimani. I zaista je, braćo, bogobojaznost jedan od temelja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Jer onaj ko se ne boji Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko se ne čuva onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i onaj ko ne radi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, onda je, onda je taj u velikom, u velikom problemu i u pitanju je, u pitanju je njegov iman. Mi, inša Allahu ta'ala, danas ćemo nastaviti govor, govor o siri Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o životu i metodama Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o načinu širenja Islama u mekanskom periodu. Pa smo spominjali neke od karakteristika ovoga perioda. Pa smo spominjali način daveta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spominjali smo iskušenja koja su ovaj Allahov poslanik i ashabi podnosili. Spominjali smo i mnoge druge stvari. A danas bi iznillahi ta'ala okrenut ćemo se samo na jedan aspekt, braćo, na jednu važnost dave Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znamo da je u Mekki najvredniji mestid na svijetu, mestidul haram. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da namaz u mestidul haramu vrijedi koliko stotinu hiljada namaza u drugim, u drugim mestidima. To je zaista jedna vrijednost, jedna odlika ovog Mubarek mjesta, ovog Mubarek mestida. Međutim, znamo da se u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Meki, u Kjabi, namazilo oko 360 kipova, oko 360 lažnih božanstava koja su ljudi obožavali mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znamo isto tako da su tim mečidom vladali ljudi koji su se najoštrije suprostavili davetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vladali su ljudi koji su mučili ashabe, progonili i na različite načine ih mučili, a neke smo, kako smo to ranije spominjali, i ubijali. Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je otvoreno pozivao. Međutim njihova njihova se a, njihov inat i njihova zloba se iz dana u dan povećavala. Pa su pribjegavali različitim metodama. Pa jedna od tih metoda je bila šta? Da su nudili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam položaj, da su mu nudili imetak, da su mu nudili bogatstvo, da su mu nudili žene i ostalo. Pa je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam sve to odbio, ustrajući u svome davetu, odabirajući teži put, ali to se ispostavilo da je jedini ispravni put, jer svaki drugi put bi bio propast. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da poziva javno, mali broj ljudi se odazvao. Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije imao jake zaštite, a opet njegova je zaštita bila kudi kamo bolja od zaštite mnogih ashaba pa sjetimo se Abdullaha ibn Mas'uda, pa Habbaba i ostalih, i ostalih nemoćnih ashaba koji nisu imali zaštite Bilala radijallahu ta'ala anhu, ka, a kako su svi oni bili iskušavani. I zbog toga je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam prešao da širi svoju davu, prešao je da podučava ashaba radijallahu ta'ala anhu u kući Al-Arqam ibn, Al ibn Abil Arqam, ibn Abil -Arqam jedan od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je ponudio svoje prostorije gdje su ashabi mogli da se podučavaju Allahovoj subhanahu wa taala vjeri i gdje su mogli da obavljaju namaze bez vrijeđanja i bez ovaj suprotstavljanja Kurešija mogli su na miru da ispovedaju vjeru Allaha subhanahu wa taala međutim Iskušenja su se i dalje pojačavala. Pojačavali su se do dana zato do te mjere da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem iako je volio Tjabu, iako je volio Meku, iako je volio morao je napustiti morao je napustiti, morao je tražiti gdje može slobodno širiti Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru morao je napustiti gdje je mogao slobodno pozivati u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, gdje je mogao praviti svoju državu i tako iz te države, iz te kolijevke proširiti, proširiti, proširiti vjeru na sve strane svijeta. I tako je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem učio učinio učinio je hidžu u Medinu i odakle je odakle je za nekoliko godina kasnije vratio se ponovo u Meku, oslobodivši je od, oslobodivši je od mušlika i očistivši, očistivši naj, najodabraniji mesti na svijetu od najveće prljavstine, a to je, a to je širk. Sjetimo se cijeni na braćo da je ova kuća u kojoj su ashabi podučavali se islamu, kuća Al-Arqam ibn Ebil Arqam, da je ta u toj kući primio islam Ebu Dar al-Gifari radijallahu ta'ala anhu da je u toj kući prihvatio islam Omar radijallahu ta'ala anhu da su u toj kući primili rogi i ashabi islam i ovo je cijenjena braću dokaz ovo je cijenjena braću dokaz i da se i danas pošto smo spominjali da je slično vrijeme da se do, dozvoljeno odvojiti od onih meš, mešljida od mjesta koja, su, koja mi sigurno volimo, ali u kojima vladaju ljudi koji se suprostavljaju sunetu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi koji su spremni čak i oružano da napadnu one koji se bore da uspostave sunet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bore se svim mogućim sredstvima. Njihova propaganda je ista kao i propaganda mušlika u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A kada im se kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ A kada im se kaže dođite, dođite da se okupimo od ovog onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, oni govore šta? Bel ne tebi ma alfejna alejhi abajna. Ne, mi naprotiv, mi ovaj slijedimo ono na čemu smo našli, naši, našli naše prethodnike. Slijedimo ono na čemu smo našli naše prethodnike. To je tradicija. Tradicija ista ona koju su slijedile prve generacije i tradicija ova koju današnje generacije, koju današnje generacije šire. Međutim, rekli smo i pored svega ovoga, braćo, nije bilo, nije bilo, nije bilo moguće obstati u Mekiji. Pa je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam napuštajući veku zastao plaćući govoreći O Allahu, Ti znaš da mi je ovo mjesto najteže na svijetu, ali njeni stanovnici me izagone, njeni stanovnici me progone, pa Allah učini da zavoli Medinu kao što sam zavolio Meku ili više od toga. I aj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preselio u Medinu, iako je ostavio, iako je ostavio ono što je bilo bolje od Medine, ulema i, i selefa i halefa i prvi i posljednjih generacija složna je cijenjena braćo da je Mekka bolja od Medine da je Mekka vrednija od Medine mesidu ovaj namaz u mesidu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam vrijedi koliko sto hiljadu namaza u drugim mesidima dok mešti, sal, namaz u mesidu Mesidu haram u mesidu u Meki vrijedi stotinu hiljada namaza. Zaista je to fadilet koji nema, koji nema u Medini. Zaista je haram, haram, onaj zabranjeni dio oko mesjidu harama, sveti kod Allaha subhanahu wa ta'ala od harama koji je u Medini. I to je ulema složna. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zbog daveta, zbog zbog načina lakšeg pozivanja i tako dalje, ostavio je ono što je vrednije, ostavio je ono što je vrednije, a u stvari ponovo se vratio tio onome što je vrednije. Iako samo mjesto vrednije, oni i njegovi postupci bili su bolji i, plod, i više su dali plodova u Medini nego što su to radili, nego što, su to, što, nego što je to bilo u Meki. To je, braćo, jedan od dokaza za ovo što mi danas radimo. To je jedan od dokaza da se dozvoljeno odvojiti od onih koji sprečavaju da se širi Allahova subhanahu wa ta'ala vjera koji ne daju da se govori otvoreno o sunetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa se tamo rade novotarije, pa se tamo rade mnogo druge stvari za koje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da su dalale, da su stramputica. Zamislite cijenje na braću da su ovi današnji neki daje, današnji neki predvodnici muslimana, da im se ponudilo kao što se ponudilo Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da im se daje metak, da im se da položaj, da im se daju, daju žene. Zamislite kako bi oni u tom trenutku odlučili. Da li, bi, da li bi prihvatili tu ponudu ili bi je velikodušno odbili kao što je to odbio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da li bi se strpjeli, da li bi se strpjeli i rekli ne treba nam to ništa, mi hoćemo da radimo samo onako kako je to ispravno. Ili bi isto uradili kao što danas rade, isto uradili kao što i danas rade i rekli da mi učemo institucije, pa ćemo mi polako da mijenjamo te institucije, pa ćemo mi polako promijeniti, a u stvari oni se samo promijene. U stvari oni se samo promijene. Cijeljena braćo, kada u veliku količinu vode, to si je jedan bio dercova koje smo ovdje radili, kada u veliku količinu vode upadne neka nečistoća, ta voda i dalje čista, ta voda i dalje nije promijenila svoja svojstva. Međutim, ako u nečistoću ubaciš malo vode, šta će da bude sa tom ne, vodom? Sigurno će se, sigurno će se pokvariti. Ako se u, u tamo gdje vladaju kjafiri ili gdje vladaju novotari ili gdje vladaju oni koji nisu na pravom putu, ako se umiješa neko, ako se umiješa neko ko, ko je dobar, po sigurno će se pokvariti. Teško je da će moći, teško je da, da će moći da on, da on popravi, da on sam popravi, da on sam popravi stanje. A posebno ako prihvati njihove, ako prihvati njihove te vrijednosti koje u stvari nisu vrijednosti, nego su samo, nego su samo nadzadovanje. Za ovo što mi danas cijenje na braću radimo, imamo dokazi u suri El Kehr, u suri Pećina, koja govori o grupici mladića koji su se sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom odvojili od ljudi da bi se mogli da obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala na miru onako kako je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Pa ne samo da su izabrali, da nisu izabrali neki drugi grad, da nisu izabrali neku kuću, nego su otišli, otišli su ljudi i sklonili su se u mračnu pećinu, u vlažnu pećinu, gdje nije, gdje nije bilo osnovnih sredstava za život. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve veselem spominje da će pred drugim danju doći grupa ljudi koji će uzimati i čuvati ovce i bežati po brdima da bi na taj način sačuvali, sačuvali Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Danas se mnogi zavaravaju, pa kaže mi hoćemo da promijenimo, a u stvari oni sami sebe mijenjaju. Mi hoćemo da promijenimo druge, A prvo treba čovjeku da bude na pameti, da sačuva sebe, da sačuva svoj iman, da sačuva svoj sunet, da sačuva svoju porodicu, Pa tek onda, ako je u mogućnosti da pomogne drugome, čovjek koji se davi ne može pomoći drugove utopljeniku. Onaj koji nije na sigurno, onaj koji nije na čvrstoj ovali, ne može nikada pomoći onome koji je duboko, duboko zagazio, ovaj, koji nije na čvrstoj, ne može onome koji se davi nikada, ne može mu nikada pomoći. To je, to je jasno, braće, svima. To svi znaju. Međutim, mnogi, mnogi se prave da ne vide. Mnoge zanese svoj iman. Mnoge po, ponese ih taj pole, taj elad ili taj hamas. Pa kažu, mi ćemo uraditi, uhvate se u koštac sa onim što nisu mogućnosti i onda vidiš te ljude promijenili se. Vidiš da od njihovog suneta svakim danom ima sve manje i manje. I na kraju šta se dešava? Desi se da se bolu suprostave u potpunosti sunetu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se usprotive onima koji su nosioci tog suneta. Iako su oni nekad bili predvodnici, iako su nas nekada podučavali tome sunetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidimo kako su poklekli, vidimo kako su se udaljili od suneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na ispravnom, na ispravnom menheđu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da dokaz u siri Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i u njegovom sunetu za ono što radimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i sve, i sve muslimane. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم Mi nemamo svoju štampu, mi nemamo plaćeni godišnji odmor. Oni koji ne polažu sedmične izvještaje da vutu www.paltal.com Soba put vjernika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cijenjena braćo, Kako su prve generacije, tako i danas moramo znati da ovaj put nije lahk. Moramo znati da je, kako kaže Allah, u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, huđibeti naru bi šehevat, wa huđibeti džennetu bil mekari, da je džehennem, da je džehennem, odnosno vatra opkoljena ili put do nje je vode preko strasti, dok je džennet opkoljen sa poteškoćama, sa onome sa onim što duša prezire, sa onim što duša mrzi, e, što duša mrzi. Ovaj put, braćo, koji smo mi izabrali, to je put Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. To je put Ibrahima, alaihi wa To je put Nuha, alaihi wa To je put svih prijašnjih vjerovjesnika. To je put koji nimalo nije lah, ali koji se jedino isplati i koji je najkraći, inša Allahu Teala, do dženeta. Jest da je težak, ali je taj put, ali je taj put najkraći. Vidimo Ibrahima alejhi selam. On sam jedan jedini čovjek bio je džemat. On jedan jedini bio je džemat sam za sebe, bio je umet sam za sebe. Zbog čega? Zbog toga što se odvojio od svih njegovih, od svih njegovih rođaka, od njegovih roditelja, od njegovog cijelog naroda niko nije htio prihvatiti Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Posle svega Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mu je dozvolio da napušti svoj narod, da traži mjesto gdje može, gdje može ispovijedati svoju vjeru. Pa na Allahovu subhanahu wa ta'ala naredbu, pa na Allahovu subhanahu wa ta'ala naredbu odveo je svoju ženu i svoju bebu, svoga mal, malodobnog sina, odveo je i ostavio je u pustinju. Odveo ih je i ostavio ih u pustinju. Zato što mu je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa pored svih ovih fadileta i brani malih i selam braćo, plašio se za svoj iman, plašio se za svoj tevhid. Pa voli Allah subhanahu wa ta'ala, vođ drugni i obbenije na'bude lesnam. Sačuvaj mene i moje i moje sinove da ne obožavamo kipove. Da ne obožavamo kipove. Jusuf alaihi salam, cijenjena braćo, znate ko je Jusuf alaihi salam, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, koji nije htio da učini veliki grije, pa zbog toga je bačen u, u, u tamicu. Kaže, o sižnu ahabu ilaije, zaista je, zaista je ovaj zatvor, zaista je zatvor, draži mi, meni draži od onoga na što ga poziva žena koja je, u kojoj je, u čijoj je on bio kući, a to je bio Zinalu. Jusuf alaihi salam nije htio da uradi veliki grije, nego je izabrao dugogodišnji zatvor, dugogodišnju robiju, samo da ne bi učinio, samo da ne bi učinio veliki, samo da ne bi učinio veliki grije. Zaista su, zaista su ovo primjeri koji su vrijedni spominjanja, koji se trebaju stalno spominjati i o kojima treba se puno govoriti. I na kraju, ponovo Jusuf, alaihi salam, Allahov miljenik, Allahov vjerovjesnik, Allahov poslanik, moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga učrsti na islamu i da ga usmrti i da ga usmrti na imanu, da ga usmrti kao muslimana. Plašio se Jusuf ali selam za sebe. Iako je dobio ono što je želio, iako je bio Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, iako se sačuvao od svih ovih iskušenja, dolio je Allah subhanahu wa ta'ala da ga usmrti, da ga usmrti kao muslimana. I naš vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znamo da mu, da je, mu je obećan dženet, znamo da su mu da je sačuvan od velikih grijeha. Znamo da su mu oprošteni svi mali grijesi koje je učinio i koje će počiniti pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dovio Allahu subhanahu wa ta'ala ja mu kallib al kulubi tebi kalbi ala dini o ti koji okreće srca učvrsti moje srce na tvojoj vjeri cijenjena braćo nama je najvažniji zadatak da sebe učvrstimo u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri da sebe učvrstimo na sunetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa posle koliko budemo u mogućnosti da pozivamo da pozivamo druge ljude a ovo je prilika preko ovakvih mesida, preko osnivanja sela, preko osnivanja sela i sunetskih mesida i tako dalje, jeste prilika da se ljudi sačuvaju fitneta, jeste prilika da ljudi osjete slast suneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i slast imana. Ovo je prilika da kažemo ono što imamo, da svima otvoreno kažemo ono što, što je istina. Jer ako uđemo u neke organizacije, nikada zapamtite, onaj ko, onaj ko te plaća, ne možeš mu govoriti, ne možeš mu govoriti ono što mu se ne sviđa. To je u najvećem broju, u najvećem broju slučajeva. Kada je bila jaka islamska država, kada je bila jaka islamska država, kada se sudilo po šerijatu, kada se vodilo računa o sunetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, učenjaci su izbjegavali da se druže sa tim vladarima. Učenjaci su izbjegavali i bježali su od njih. Kada bi im pozvali da im daju neku, nekakvu nadoknadu, onda bi oni to odbijali, ne bi prihvatali od njih ni jednoga dinara, ni jednoga dirhema. Zbog čega? Zbog toga što ne bi se posle imali obraza da kažu tim ljudima ono što misle i ono što je i ono što je ispravno. Danas vidimo mnoge koji su na različitim platnim spiskovima kod različite ljudi. Tako, tako se čuvaju da kažu nešto što neće, što će ih razljutiti, nešto sa čim mogu izgubiti svoj posao, Pa vidimo kako daju različite fetve. Ako neko dođe sa bradom, imamo jednu fetvu. Ako dođe bez brade ili ako je star, onda za njega imamo drugu fetvu. Zaista je to jadno. Zaista je to jadno što ljudi rade. Ili kako sami oni kažu, radi ono što ti ja kažem, a nemoj raditi ono što ja radim. To su govorili braćo, to su govorili u pogrednom smislu mnogim imanima i mnogim hođama koji su prije živjeli a danas takozvani daje to sami sebi, to sami sebi daju za pravo da kažu, da kažu svojoj, svojoj braći muslimanima. Radite ono što vam mi kažemo, a nemojte raditi ono što mi radimo. Mi nismo dovoljno jaki da se državimo suneta Allahovog poslanika, a vi to radite. Zaista je to, braćo, zaista je to, braćo, licemjerstvo. Ako se još neko pita zašto ostavljamo, pa kažu ovo je bosanski islam ili ovo je evropski islam ili ovo je turski islam ili albanski i tako dalje. Mi ne slijedimo nikakav ta islam. Mi slijedimo islam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Islam od Allaha subhanahu wa ta'ala koji nam je došao. To je jedino ispravna vjera. Čućemo ljude, čućemo ljude, čućemo predvodnike tih nekih zajednica kako sa ponosom pričaju o svojim imamima, o svojim predvodnicima koji su za vrijeme komunizma, kada je naređeno da se skida peča i peređa, kada su ti ljudi se suprostavili i zbog toga su i umirali, bili kažnjavani, ali nisu htjeli, nisu htjeli da povuku svoje petre. Danas vidimo te ljude koji se ponose sa takvim imanima da su stali na stranu istih tih komunista. Da su nastali na njihovu stranu i da se bore isti i sa isti s tim sredstvima protiv peče, protiv peređe, protiv nikaba, protiv pokrivanja žena i tako dalje i tako dalje bore se protiv brada, bore se protiv kratkih nogavica, bore se, bore se protiv suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako se ponose sa onima koji su ranije bili, koji su sve to praktikovali, čije su žene bile pokrivene i tako dalje. Dunija ke Mnogima trn u oku www.paltalt.com www سبق یہ ہے طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے تو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو to Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da one koji su bili na istini, da ih obilo nagradom nagradi. Da one koji su zablutali, da ih Allah subhanahu wa ta'ala uputi. Da ih Allah subhanahu wa ta'ala, da ih Allah subhanahu wa ta'ala ukaže na pravi put i da ih učini sljedbenicama Allahovog puta subhanahu wa ta'ala. Ja isto tako molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti nas, braćo, da nam pokaže istinu istinitom i da nas učini od njih sljedbenika i da nam ukaže na zavludu i da nas učini od onih koji će se kloniti zablude. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimane. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im pošalje pobjedu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi kjafire i mušike Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im se osveti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih uzdrma. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nastavi u sasove muđahida. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne islami muslimane. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da dobro i na ovome i na budućem svijetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti sapove muslimana, da učvrsti bratstvo muslimana, da Allah subhanahu wa ta'ala zbliži srca muslimana i da ih sastavi inša Allahu ta'ala na haku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam naša zadnja djela budu najljepša. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam zadnje riječi budu la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Donosite salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam Man salla alaihi salate wahide sallallahu alaihi bih ašere Ko na mene donese jedan salavat Allah subhanahu wa ta'ala će na njega donijeti deset salavata I na kraju samo još da kažem, braćo, nije slijedjenje suneta, nije slijedjenje suneta napraviti melud za vrijeme 12. rebiul evala. Slijedjenje suneta, braćo, jeste da se drži na onoga na čemu je bio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, na ono na čemu su bili ashabi Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a da je taj Meulu dobar, a da je taj Meulu dobar koji će se i ovih dana na našim prostorima puno mučiti i puno proslavljati sa puno, sa puno harama, sa puno onoga što je Allah Subhanahu wa ta'ala zabranio.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 ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا ایک دن یہاں سے جانا رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے جاری تیرا سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو سو دن کا یہ سفر ہے दो दिन का ये सफर है दुनिया के ए मुसाफिर www.paltak.com Soba put vjernika www.paltal.com Soba Soba put vjernika. razrastanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, uvjer, soba put, uvjer. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernika Allahovi, Allahovi robovi koji ne strahuju, koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom pred nepravednim vladarom vjernika mnogima crnvv.hv.hv soba put vjernika